Jedne prilike došla je u moju kuću jedna porodica i doveli su dijete koje ima, tad je imalo možda 4-5 godina. Njena majka insistira na tome da se ja sklonim ishodnika da njena kćerka može proći. Koliko ako nema godina? Kaže šest godina. U mojoj kući nema pretjerivanja u na takav način. Dijete od šest godina, da se treba skloniti od muškarca nekog, to naša vjera ne poznaje. To nije iz naše vjere. To nije iz naše vjere. Ovo je pretjerivanje u vjeri. Dijete od šest godina smije vodati otkriveno, dijete od šest godina smije vodati slobodno, smije razgovarati sa muškarcima, jer ovo je pretjerivanje u vjeri. I vallahi, zabranio sam da dolazi u moju kuću. Allahom se zaklinjem. Nemoj više da vidim ulazak u kuću. Jer takva stvar je trovanje porodici. Pazite, ovakve stvari su opasne po našu vjeru, Ovakve stvari su opasne po našu vjeru. I ovo su klice koje razaraju muslimansko tkivo. U ovakvim stvarima počinje problematika u velikom dijelu islamskog ummeta. Ovakve stvari ne mogu proći i ovakve stvari se ne smiju ukorijeniti u našoj zajednici. Jer ovo su pretjerivanje u vjeri. A našom vjerom je zabranjeno pretjerivanje. وَلَنْ يُشَادَ دِينُ أَحَدٌ وَلَنْ يُشَادَ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ Niko se neće hrvati sjerom da ga vjera neće savladati. Živi bili, ko će tako pretjerivati, makni se iz mog videokruga i nemojte da o tim stvarima razgovaram. Dijete od šest godina smije da razgovara sa muškarcima, smije da razgovara s njima, smije da hoda ispred njih i tako dalje, a ne da skloni se da prođe dijete. Dijete od šest godina ne prođe. Dijete od šest godina. Djeto od šest godina treba da nosi hijab, Djeto od šest godina nije obavezno da nosi hijab, djevojčica od šest godina nije obavezno da nosi hijab, o tome smo govorili. I naravno, djevojčica od šest godina smije da se igra na ulici. Dijete od šest godina treba da osjeća djetinstvo i da ne živi pod, pod spregom roditelja, da dijete kasni, kada malo stasa, da se udalje od Allaha i Želešanu vjere zato što nije proživjelo svoje djetinstvo. Djeci ne treba njihovo djetinstvo ubijati. Kad dijete postane punoljetno, djevojčice kada postanu punoljetne, kad dobiju prvi menstrualni ciklus, one su tad dužne da stave hijab. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى